keizer het ons vervel gegeen. Almal moet ingeskryf word en elkeer in sy eie geboorte draag. Maar waarom, vader? Om die volk te tel, van Christus met sy wereldheerschappij, keizer van die Romeinse reik, of weet hoeveel kinders van Israel is, oor wie hy set te slaan, en met sy goed vertrap. My vader, hoor, Die spore. Dit groei steeds aan. Daar by die Oosterpoort het ek staan en ek skop deur streep deur die verse staan. Die saad is vol van die wat herwerk so. En te vergeefs my broer, want dit is aan. Die heeldag weer het mense kom aanklop vir plek. Die harte is vol. Liefie kinders, er is nou geen plek meer in die herberg. Ons is So, so dik in die beheerreël kom, sê ek. Is nie baie rond gaste nie. Nee. Dis kan fees vir Dawid nageslag wat vergader om God te eer, maar 'n gehoorsaamheid aan 'n vreemde heer. Hoe weet jy die stad van Dawid? Kyk om die kinders van van ver soos diere aangejaag word. Wanneer Wanneer gaan ons weer as volk hier in Bethlehem kan vergader om ons eie koning, goeie koning Dawid te kan eer? O God van Israel, wil U ons gelei soos herders en skape in groene weide?